Скільки років могло бути Лідії? Не більше як двадцять. Проте психологічна глибина її почуттів стократ перевершувала мою. Але щодо мене, то я був упертим від природи. Я вів своєї. Отже, щось сталося? Мовчання. Слухайте, Лідія ваше право не відповідати, не казати мені, чому ви вже не така, але й надалі дивитись на мене як на річ. Дивитися і не бачити це вже не ваше право. Це більше не ваше право. Воно більше не ваше з того вечора, коли ви мене попросили, коли ви мені сказали, що ну, мене можете про це попросити. Мене такого не кажуть першому ліпшому. Мене зворушили тремтливі нотки в голосі дівчини. Цілувати себе теж не дозволяють першому ліпшому. Тримати себе за стан теж не дозволяють першому ліпшому. Я зараз іду з вами, немов ваша коханка чи наречена, але, здається, це мало важить для вас. Для мене це важить, Лідія. Ну, ходімо, ходімо далі. Он, бачите, великий басейн. Ми обминемо його разом, а потім розійдемося в різні боки. Мені зараз треба йти туди, куди я повинен йти. Я примусив Лідію зупинитись, схопивши її за обидва лікті. Слухайте, ми не можемо розлучитися просто так. Нам більше не можна розходитись в різні боки. Ви добре знаєте, що можете розпоряджатися мною, як вам заманеться. Скажіть, що треба зробити, аби допомогти вам? Лідія, прошу вас, скажіть мені. Вона одвернулася і потягла мене далі. Ви нічого не можете зробити для мене. І ніхто нічого не може зробити для мене. Не буває такого становища, коли можна відмовитись від простягнутої руки закоханого чоловіка, закричав я. Ні. Таке становище існує. І саме в такому становищі я зараз перебуваю. Що вам треба ще казати? У морозіному повітрі голос Лідії розлягався схвильованим відлунням. Над сценою кричали чайки. Лідія поклала руку мені на плече. Я помітив, як пом'якшав вираз її обличчя. Дорогий Робере Норею. Якби я могла просити у когось допомоги, то я б звернулась тільки до вас, тільки до вас. У цьому я вам присягаюсь. Прощавайте. Вона швидко поцілувала мене в щуку мов маленька дівчинка, і пішла. Я знову наздогнав її, схопив за руку Лідія. У котрій годині ви повернетесь додому. Ще не знаю. Увечері. Пообідайте зі мною в Парижі і повернемось разом. Я дуже прошу. Я спробую принаймні розважити вас. Не відмовляйтесь, Лідія. Вона дивилася на мене і сумно посміхалася. Вітер хапав її волосся і кидав її на щоки. Це це божевілля, мовила вона. Божевілля. Але тим гірше. Я згодна. Я звільняюся годині о восьмій.